Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ադրբեջանի նոր հարձակման դեպքում կընդլայնվի Արցախյան վտանգության գոտին։ Հակառակորդը կրակել է դաշտում աշխատող կոմբայնի վրա, ոսկևանցիները չեն կարողանում հավաքել ծորենի բերքը։ Արցախը նախապատրաստվում է հանրապետության հրճակման 26-րդ տարեդարձի տոնակատարությանը։ Հանրապետությունում մեկնարկել են ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։ Լրացավ աշխարհահռչակ հայ ծովանեկարիչ Հովանես Այվազովսկու 200-ամյակը։ Հայ տանկիստները գրավել են երկրորդ տեղը Ալաբինոյի տանկայքին երկամարտում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ադրբեջանի նոր հարցակման դեպքում կլինեն պատասխան գործողություններ կնդլայնվի անվտանգության գոտին։ Այս մասին Հայաստանի հանրային հերոստանգերության օրակարգից դուրս հաղորդաշարի ընթացքում ասել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը անդրադառնալով շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Այդ հակահարցակողական գործողությունների ընթացքում մենք ընդարձակելու ենք այսօրվա մեր գույություն ունեցող անվտանգության գոտու լայնությունը եւ անվտանգության գոտու խորությունը Գոյությունը 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների այդ համանախապակ ենակետերը, որոնք անցել են նրանց հսկողության տակ, միանշանակ վերականգնվելու են, ասել է նա։ Լևո Մնացականյանը նշել է, որ հակառակորդն այժմ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձեր չի իրականացնում։ Ամբողջ սահմանային գծի երկայնքով մենք վերահսկողություն ենք իրականացնում, այդ թվում նաև գիշերային պայմաններում։ Նման վերջին փորձը ձեռնարկել են այս տարվա փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը, եւ մենք տեղյակ ենք արդյունքի մասին։ Ունեին 6 զոհ, որից 5-ը թողել էին դաշտում եւ մեկը ծանր վիրավորվել էր, որից հետո հոս հոսպիտալում մահացել։ Դրանից հետո ընդհանրապես բացառվել է դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձերը, ասել է նախարարը։ Նա նշել է նաև, որ ադրբեջանական բանակն իր զինատեսակների կիրառման արդյունավետության մասով լուրջ խնդիրներ ունի։ Մեկ անգամյա ուսուցումը դեռևս չի նշանակում, որ ստորաբաժանումը կամ զորամասը պատրաստ են դրանք արդյունավետ կիրառել։ Չեմ կարծում, որ նրանք ի վիճակի են դրանք միջև վերջ յուրացնելու արդյունավետ օգտագործելու սահմանային գործողությունների ընթացքում նշել է նախարարը։ Լևո Մնացականյանը Զաքիր Հասանովի հայտարարությանը, թե ապրիլյան պատերազմի օրերին իբր միայն իրենց բանակի 15-ից 20%-ն են օգտագործել, ասել է, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ այդ հայտարարության նպատակը միայն հասարակությանը հանգստացնելն է։ Անդրադառնալով Իսկանդեր ոչնչացնելու հակահրթիռային զենքի արկայության մասին Զաքիր Հասանովի հայտարարությանը, նա նշել է, որ Իսկանդերի հրթիռներ խոցելու հնարավորություն անգամ առ առաջատար երկրները չունեն։ Տավուշի մարզի Ոսկևան գյուղի բնակիչներն արդեն մի քանի օր է չեն կարողանում հավաքել վտանգավոր տարածքում գտնվող ծորենի դաշտերի բերքը։ Այս մասին 3 News GTM-ի հետ զրույցում ասել է Ոսկևանի ղեկավար Սերյուժա Ալեքսանյանը։ Նա նշել է, որ հուլիսի 28-ին հակառակորդը կրակել է հացահատիկի դաշտում աշխատող կոմբայնի վրա, բարեբախտաբար կոմբայնավար Համբի Գրիգորյանին հաջողվել է թաքնվել թփերի հետևում եւ խուսափել հակառակորդի գնդակից։ Երկու օր է չեն գնում բերքը հավաքելու, դադարեցրել ենք։ Մոտ 2 հեկտարի չափ տարածությունը մնացածը հավաքել ենք, մնացել է դա։ Վերջում ենք թողել այդ տարածքը, որովհետև ամենավտանգավորն է, ասաց նա։ Ոսկևանի ղեկավարի խոսքով սահմանային հատվածում տեսանկարահանող սարքերի տեղադրումից հետո հակառակորդը դիվերսիոն փորձերի փոխարեն սկսել է կրակել խաղաղ բնակչության վրա։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ է իրավիճակը։ Սահմանին միշտ էլ կրակոցներ կան, գյուղի վրա էլ վերջին անգամ հուլիսի 28 Հարութին են կրակել։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Առաջիկա սեպտեմբերի 2-ին Արցախը կտոնի հանրապետության հրճակման հերթական 26-րդ տարեդարձը։ Տոնական միջոցառումների անցկացման կառավարական հանձնաժողովն այսօր հրավիրել է Անդրանիկ Նիստը քննարկելու միջոցառումների ցանկը եւ անելիքները։ Քանի որ տարեդարձը հոբելյանական չէ, ապա այս տարվա ծրագիրը էականորեն չի տարբերվի նախորդ տարիներին անցկացված համապատասխան միջոցառումներից։ Այսօր կառավարական հանձնաժողովի նիստին, ով վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, խոսվեց սեպտեմբերի 2-ին կայանալիք միջոցառումների մասին։ Աշոտ Ղուլյանը նշեց, որ հնարավորինս կշրջանցեն նախորդ տարիներին տեղ գտած թերացումները ու նաև կաշխատեն նոր գաղափարների ու առաջարկների իրականացման ուղղությամբ։ Որը մեզ համար ինքնիշխան պետականության ակունքներին վերադառնալու, անցած ճանապարհը գնահատելու եւ բաստողումների մասին խոսելու, ինչպես նաեւ այս տարեգրության ընթացքում իրենց գործունեության աչքի ընկած մարդկանց կատարած գործերը արժևորելու շատ լավ հնարավորություն է։ Մենք պետք է փորձենք այս հնարավորությունը եւ առիթը ճիշտ օգտագործել եւ ուզում եմ, որ հենց այս չափանիշներով մենք մոտենանք տոնական միջոցառումներ կազմակերպելու առաջարկներին Միջոցառումներ կազմակերպումը պետք է լինի այն սկզբունքների հիման վրա, որոնք կարևորեց հանձնաժողովի նախագահը։ Առաջին պետք է փորձել ինչքան հնարավոր է առավելագույն ընդգրկել հանրապետության ողջ տարածքը, որ เป զի դա նաև զգացվի մեր հերավոր սահմանամերձ գյուղերում, դա պետք է արտացոլվի այդ նույն միջոցառումների ներկայացմամբ, եւ երկրորդը դրանք պետք է լինեն համեստ ու բարձրաճաշակ միջոցառումների միջոցով, որով սովորաբար մենք փորձում ենք նաև արտաքին աշխարհի համար ներկայացնել այն ճանապարհը, որ մենք միասին անցել ենք սեպտեմբերի 2-ից սկսած։ Կառավարությունն արդեն նախանշել է որոշ միջոցառումներ ու դրանց կազմակերպման ժամկետները։ Իդեպ Ստեփանակերտում եւ Շոշկենտրոներում եւս ստեղծվել են համապատասխան տոնական հանձնաժողովներ համայնքների ղեկավարների գլխավորությամբ, որոնք իրենց հերթին արդեն ներկայացրել են տեղերում նախատեսվող միջոցառումների ցանկը։ Կառավարության կողմից գյուղերի զարգացման ծրագրերի խրախուսումը չի սահմանափակվում միայն գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրմամբ կամ գյուղատնտեսական աշխատանքներին աջակցության ծրագրերով։ Վերջին տարիներին կառավարությունն ընդունել է նաև գյուղերում բնակելի տների վերակառուցման աջակցության ծրագիր։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 3 միլիոն դրամ գյուղերում բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն տան շինարարության համար ծրագիրը մեկնարկել է մոտ 3 տարի առաջ։ Պետական աջակցությունը իրականացվում է սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի միջոցով։ Հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրաթյանի խոսքով ծրագիրը լայն արձագանք է ստացել գյուղաբնակ երիտասարդների մոտ։ Այսօրվա դրությամբ բավարարվել է 80-ից ավելի հայտ որոնք հնարավորություն են ունեցել այս ծրագրին մասնակցել, հայտ ներկայացնել, ֆինանսավորվել եւ իրականացնել կիսատ մնացած բնակարանի շինարարությունը։ Կեսից ավելին արդեն հաստրել են տան շինարարությունն ավարտին հասցնել ու բնակարանամուտ տոնել։ Իդեպ ծրագիրն ավելի լայն կիրառում ստացավ 2016 թվականին, երբ փոփոխություններ մտցվեց ծրագրից օգտվելու կարգի մեջ։ Դրանք են տարիքային փոփոխման ցենզը, որ ասինքն գործող 35 տարին ներառյալ փոխարինվել է եւ 2016 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել մինչեւ 40 տարեկան ընտանիքների այս հասակի շեմը։ Նաեւ գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ ուժի մեջ մտավ նաեւ բացառությամբ Ստեփանակերտ Շուշի քաղաքների մնացած բոլոր շրջկենտրոններն ընդգրկվեցին այս ծրագրում եւ դրա շնորհիվ շահառուների քանակը շատ մեծ քանակով ավելացավ։ Կան նաև այլ բաց թողումներ, որոնք ի հայտ են եկել միայն ծրագիրը գործունեության մեջ դնելուց հետո։ Հայտնաբերված բոլոր բաց թողումների վրա կառավարությունը աշխատում է, հնդածը շտկում ու ավելի արդյունավետ դարձնում աջակցության մեխանիզմը Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ գուցե հնարավորություն կա եւ նպատակներ կա, որ เป զի տարիքային շեմը եւս մեկ անգամ ինչ որ չափով բարձրացվի կամ էլ շինարարության այդ շեմը, որը սահմանվել է ոչ պակաս քան 50%, այդ շեմը իջեցվի, որ เป զի ավելի մեծ թվով շահառուներ հնարավորություն ունենան օգտվել այս ծրագրից։ Բելլալալայան այսօր Գիտելիքը ուժը կրթական նախաձեռնության շրջանակում Արցախում ողնարկել են ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները, որոնք նախատեսված են Ստեփանակերտի, ինչպես նաև Մարտունու շրջանի գյուղական համայնքների եւ Մարտունի քաղաքի միջին եւ ավագ դպրոցների ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ուսուցիչների, ինչպես նաև դասվարների եւ հումանիտար առարկաների մասնագետների համար։ Գիտելիքը ուժը կրթական նախաձեռնության հեղինակ Անուշ Երիգարյանի հաղորդմամբ դասընթաց դասերը կազմակերպվում են Հայաստանից ժամանած մի խումբ մասնագետների նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպիչները համոզված են, որ դասընթացները ոչ միայն անհրաժեշտ գիտելիքներ կփոխանցեն, այլև կնպաստեն տարբեր դպրոցների ուսուցիչների միջև համակարգված համագործակցությանը, ստեղծելով ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների եւ մեթոդների քննարկման հարթակ։ Առաջին կիսամյակում Հայաստանում Ադրբեջանի 4 քաղաքացի է ապաստան ստացել 17-ամյա տղա եւ աղջիկ, ինչպես նաեւ 35-ամյա եւ 64 տարեկան տղամարդու կին։ Այս մասին հուլիսի 31-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը։ Ապաստան է խնդրել 55 մարդ, որոնցից 25-ը Սիրիայի քաղաքացի, 9-ը Ուկրաինայի, 7-ը Կուբայի, 6-ը Իրանի, 8-ը այլ ազգությունների ներկայացուցիչներ։ Փախստականի կարգավիճակ է ստացել 46 անձ, որոնցից 33-ը Սիրիայի քաղաքացիներ են, 4-ը Ադրբեջանի, 3-ը Ուկրաինայի, 3-ը Իրաքի եւ 2-ը Իրանի։ Վրաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները Հայաստանի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի եւ Սլովենիայի զորքերի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական կողմը, որը եւս նախապես հրավիրված է եղել, չի մասնակցելու զորավարժություններին։ Վրաստանի վարչապետը եւ մյուս երկրներից ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաները հուլիսի 30-ին Վրաստանի Վազյանի ռազմաբազայում զորավարժությունների բացման հանդիսավոր հարարողության ժամանակ նշել են, որ զորավարժությունները կարևոր քայլ են ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ճանապարհին։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի Բաթման քաղաքի օթանավակայանում ձերբակալվել է քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության կին падգամավոր Այշե Աջարբասարանը։ Թուրքական միլիեթի փոխանցմամբ կին падգամավոր Այշե Աջարբասարանը Բաթմանի օթանավակայանից փորձել է Անկարա մեկնել, որի ժամանակ էլ ոստիկանությունը ձերբակալել է նրան։ Որպես ձերբակալման պատճառ կին падգամավորին հայտնել են դատարան չներկայանալը։ Նշենք, որ քրդական կուսակցության падգամավորների մի մասին մեղադրանքի առաջադրված ահաբեկչական կառույցի անդամ լինելու կամ ահաբեկչական կառույցի օգտին քարոշություն անելու մեղադրանքներով։ Մշակութային կյանք Լրացավ աշխարհահռչակ ծովանեկարիչ Հովանես Այվազովսկու 200-ամյակը։ Հովանես Այվազովսկին ծնվել է 1817 թվականին Ղրիմում, Թեոդոսիա քաղաքում, աղքատ հայ ընտանիքում։ Ընտանիքի ազգանունն Այվազյան էր։ Թեոդոսիայի հայկական եկեղեցու ծննդյան եմակարտության մատյանում Այվազովսկու ծնունդը գրանցված է այսպես. Գևորգ Այվազյանի որդի Հովանես։ Նկարչի նկարներից մի քանիսը կրում են այս ստորագրությունը Հովանես Այվազյան։ Այվազովսկու նախնիները Գալիցիայի հայերից էին, ովքեր 17-րդ դարում Գալիցիային գաղթել Արեմտյան Հայաստանից։ Սովորել է Թեոդոսիայի հայկական ցեղական դպրոցում, Սիմֆերոպոլի ռուսական գիմնազիայում, Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Ակադեմիայի գործողմամբ կատարելագործվել է Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Հոլանդիայում, մասնակցել է ցուցահանդեսների, արժանացել համընդհանուր ճանաչման։ 1844 թվականին Այվազովսկին վերադարձել է Ռուսաստան, նշանակվել ծովային գլխավոր շտաբի ծովանկարիչ։ 1845 թվականից մշտապես բնակվել է Թեոդոսիայում։ Ստեղծել է 6000-ից ավելի կտավ, հիմնականում ծովանկարներ։ Հովանես Այվազովսկին վախճանվել է 1900 թվականին, թաղված է Թեոդոսիայում հայոց միջնադարյան Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Բաքում։ Մշակութային ժառանգության օբյեկտների պահպանության հարցերով Վրաստանի ազգային գործակալությունը Ախալքալաքի շրջանի Գորխ գյուղում գտնվող Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցուն շնորհել է մշակութային ժառանգության հուշարձանի կարգավիճակ։ Կարգավիճակը տրվել է մշակութային ժառանգության պահպանման ազգային գործակալության տնօրեն Նիկոլոս Անտիձեի հրամանով 2017 թվականի հունիսի 30-ին։ Մարզասերների համար Մոսկվայի մոտակայքի Ալաբինո հրաձգարանում միջազգային բանակային խաղերի շրջանակում տեղի ունեցավ տանկային երկամարտի առաջին մրցարշավը։ Տանկային երկամարտի 4-րդ մրցաշրջանում մրցում էին Հայաստանի, Վենեսուելայի, Հնդկաստանի եւ Նիկարագուայի ներկայացուցիչները։ Առաջինը վերջնագծին հասան հնդիկ տանկիստները, երկրորդը հայերը, իսկ երրորդը Վենեսուելայի ներկայացուցիչները։ Նիկարագուայի տանկը վերջինն էր, սա մրցաշրջանի նախնական արդյունքներն են։ Վերջում դատավորները կհաշվեն ժամանակը հաշվի առնելով Տուգանային պատժամիջոցները, լրացուցիչ շրջաններն ու կանգառները։ Հայաստանի զինված ուժերը ներկայացել են թիմի անձնակազմով, որի հրամանատարն է կրծեր սերժանտ Արմեն Արուստամյանը։ Հայկական թիմի բոլոր անդամները ժամկետային ծառայող զինվորներ ու սերժանտներ են։ Ջիբրալթարում ընթացող աղջիկների Եվրոպայի մինչև 16 տարեկանների C դիվիզիոնի առաջնության եզրափակում Հայաստանի ընտրանին 63-44 հաշվով հաղթել է Մալթային եւ հրճակվել Եվրոպայի չեմպիոն։ Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացող է ճանաչվել Աննա Ասլանյանը, ով աստակել է 22 միավոր։ Հիշեցնենք, որ կիսաեզրափակչում Հայաստանի հավաքականը 74-53 հաշվով հաղթել էր Վրաստանին։ Անդորայում ընթացող բասկետբոլի միջև 16 տարեկանի C դիվիզիոնի Եվրոպայի առաջնության կիսաեզրափակչում Հայաստանի հավաքականը 88-76 հաշվով հաղթանակ է տարել Ադրբեջանի թիմի նկատմամբ։ Հանդիպման առաջին կեսից հետո մեր տղաները պարտվում էին 33-47 հաշվով եւ թվում էր թե պարտությունն անխուսափելի է։ Երրորդ քառորդը մերոնք հաղթեցին 21-13, իսկ չորրորդ քառորդը 34-16 հաշվով։ Մեր հավաքականը դուրս եկավ եզրափակիչ, որտեղ կմարցի Անդորա Ջիբրալթար զույգի հաղթողի հետ։ Մինչ եղանակի տեսությանն անցնելը հաղորդենք, որ Ռուսաստանի Արևային ազգային աշխատիտարանի գիտնականները հայտարարել են, որ 2017 թվականի օգոստոսին տեղի կունենա պատմության ամենախոշոր արևի խավարումը։ Հետազոտողների տեղեկությամբ լուսին արեգակին կմթագնի 1.5 ժամով, իսկ արևի պսակը մի քանի անգամ մեծ կլինի, քան նախորդ խավարման ժամանակ։ Յուրահատուկ երևույթը տեսնել կկարողանան միայն ԱՄՆ-ի բնակիչները։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 23, ցերեկը 32-ից 33 աստիճան տաքություն։